Svjedočim da nema drugog osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov i poslanik. Kaže stvorite svjetovo u prevodu značenja ajeta ovi koji vjerujete. Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati drugačije nego kao muslimani. Draga i cijenjena braćo, Allahu uzvišenom zahvaljujem sa ovog časnog mjesta u ovom najodabranijem danu u sedmici, u svetom mjesecu Ređebu što je pružio priliku, Elhamdulillah da skupa ovako lijepim povodom promišljamo ljepotu naše vjere i upustava koja nam trebaju poslužiti da postignemo sreću i ovoga i budućeg svijeta. Mi smo generacija, elhamdulillah, koju je Allah posebno počastio da učestvujemo u uspravljanju Allahu najdražih mjesta na zemlji, da učestvujemo u izgradnji džamija, a uzvišeni kaže Innama ja'muru masajid Allahi man amene billahi wal jevmi Allahove džamije prave i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Koji to čine radi svoga stvoritelja, svjesni da je i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam čineći hijđru iz Metke, koja je u početnom periodu iskazala svoje negostoprimstvo i nije prihvatala poruku Tevhida, dolazi u Medinu i prvo što gradi jeste džamiju. Prije nego što je sebi kuću napravio. Prije nego što je sebi sobu napravio. Jer džamija je za muslimane, za muslimansku zajednicu, za odgoj generacija koje dolaze od temeljne vrijednosti. I onda uzvišeni napominje i osobine onih koji izgrađuju džamije. Men amene billahi wal yawmil ahiri, wa aqama salate, wa ata i oni koji namaz obavljaju i zekat daju. Volem yakhsha illa Allah i koji se nikoga sem Allaha ne boje. Fa'asa ulaika an yakunu min al oni su nadati se na pravome putu. I poslanik sallallahu alaihi wa sallam da nam približi značaj i ulogu džamije kaže Ehabbul biladi ila Allahi Najdraža mjesta Allahu na zemlji jesu džamije. Jer se tu meleki okupljaju, tu meleki e, od Allaha uzvišenog donose smirenost na one koji borave u džamiji, koji uče Allahovu knjigu, proučavaju je i nastoje da je primijene u svome životu, i tu od Allaha mole i oprost za one koji su prisutni u džami i naravno to je prostor ili mjesto gdje mi tražimo od svoga stvoritelja uputu, ihdi nas sirata ustati, uputi nas na pravi put. Tu od Allaha tražimo oprost. Wallahu je tu, ala man dar. Allah oprašta onome ko se pokaje i prima pokajanje od onoga ko mu se iskreno obrati s pokajanjem i ko traži oprost od svoga stvoritelja. Zato je poslanik sallallahu alaihi wa sallam svojim životom nama najljepši primjer لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَ Vi u Allahovom poslaniku imate najljepši uzor, divan uzor, da sve generacije koje muslimana su do sada živjeli i koje će živjeti do sudnjega dana, u njemu vide najljepši primjer osobe koja je bila na najvećem stupnju morala i kako kaže Aisha radijallahu anha, kjane Kur'an, njegov moral je bio Kur'an. On je primjenjivao Kur'an u životnoj praksi, to je za nas recept kako ćemo učeći i izučavajući Allahovu knjigu, učeći i izučavajući sunnet njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, steći širinu i ma gdje se rodili, i ma gdje živjeli, evo vidite upravo što Kur'an govori o matedri nefsu mada teksi bubada» niko ne zna šta će sutra zaraditi. O matedri nefsu bi eji abni temut, niti niko zna gdje će umrijeti, u kojoj zemlji ili na kojem dijelu. Mi danas koji smo okupljeni u ovoj Allahovoj kući, gdje smo se rodili, kakva nam je dosad životna putanja, svako bi vjerovatno mogao napisati jedan životni roman, ali je vrlo značajno da shvatimo da je ovo naša prilika da je ovo naše vrijeme, da smo mi počašćeni od stvoritelja nebesa i zemlje, da uživamo blagodat slobode i priliku i šansu da se organizujemo i da pravimo i gradimo i održavamo Allahu najdraža mjesta na zemlji kako bismo u njima i mi prije svega zadovoljili svoje tugovne potrebe, kako bismo se hranili, jer naša duša se jedino može nahraniti hranom od Allaha, tako što ćemo u njima obavljati namaz, tako što ćemo u njima se okupljati i u toku posta Mubarek Ramazana, tako što ćemo iz njih pratiti hađije koji odlaze na hađ, tako što ćemo u njima organizovati prikupljanje zekata i sadekatul fitra i biti potica jedni drugima da unutar svojih porodica budemo prije svega mi taj lijepi uzor i da se taj krug onda sa Allahom pomoći sve više i više širi. Zato, draga braćo, svjesni da je evo i ovaj današnji dan jedinstven. I kada god dođe dan na ovaj svijet, doziva čovjeka, o sine Ademo iskoristi ne čineći dobra djela, jer ja ti se više neću vratiti do sunnjega dana. Svjesni smo da je naš period života na Dunjalu ograničen. Zato nastojimo da svaki dan dobro isplaniramo. Jer je svaki dan za nas nova napaka, nova prilika, nova šansa, novi izazov i svaki dan kada prođe, on se više nikada neće povratiti. Ono što u tom danu iskoristimo od dijela svog života, blago nam, to će biti nama u korist. Ono što propustimo nećemo na taj način više nikada biti u prilici da to nadoknadimo. Zato uzvišeni Allah se kune u svojoj plemenitoj knjizi vremenom. A s čime se god uzvišeni Allah kune, to ukazuje na posebnu vrijednost toga o čemu treba posebno razmišljati. Jer kaže uzvišeni, vola asr, tako mi je vremena. Pogledajte, kad čovjek razmisli, subhanallah, svi se kreće unutar vremena. I daleko je kraći period života naše duše na Dunjavuku nego što smo čekali od Ezela kad su duše sve stvorene dok smo došli na ovaj svijet. I koliko ćemo čekati od trenutka naše smrti do sudnjega dana. Subhanallah. Koliko će naše duše puno duže čekati kad nastanimo najnastanjeniju zemlju. Neko kaže da je na svijetu e, Indonezija sa najviše muslimana po podacima, da ima puno stanovnika u Indiji ili Rusiji ili Americi, Afganistanu ili Pakistanu, a jedan naš profesor kaže najviše ima i nastanjeni u zemlji koja se zove Kabulistan. Kabulistan koja simbolizuje kabule koje ćemo svi mi nastaniti i pogledajte dakle period koji ćemo provesti u svojim kabulima do sudnjeg dana je puno duži nego što je ovih 60, 70 i 80 godina koliko komala odredi ili kraće da živi na ovom svijetu. Zato je vrlo bitno, i to je ono što sam želio da u ovoj današnjoj hutbi posebno poentiram ili potenciram, jeste da vodimo računa kad se Allah kune vremenom. To je znak da o vremenu trebamo dobro voditi računa, jer svaki dan koji nam je Allah dao života na Dunjavuku, može li biti i naš posljednji dan? Izvjesno je da može. I kada bismo, zamislite, mogli da danas ja sa Mipera kažem, ovo je naš posljednji dan na Dunjavu. Koliko bi i ova džuma nama iz naša bila iskrenija. Zamislite da nam je ovo posljednja džuma u životu. Koliko bismo u dobama bili iskreni prema glavu? Ili, kad samo napravimo analizu, koliko je prošle godine uz Ramazan bilo sa na ljudi, a sad i više nema na Dunjavu. I niko od nas ne zna koliko će živjeti zato je bitno da svaki dan živimo kao da nam je posljednji. Da svaki namaz, ako želimo istinski doživjeti i da ga klanjamo, kao da nam je posljednji. Da svaki Ramazan postimo kao da nam je posljednji. I tako ćemo sa Allahom pomoći u ibadetu biti puno prisutniji i iskreniji prema svome stvoritelju. Na taj način ćemo biti iskreniji prema sebi i prema ljudima koji nas okružaju. I zato uzvišeni kaže Innal insana lafi Čovjek zaista gubi. To jest, svi su ljudi zaista na gubitku. Dok se rodimo na ovaj svijet, filozofsko jedno pitanje kaže, ko ima najviše godina? Trebalo bi biti da ima najviše godina tek rođena beba. A ovi koji pamte 60 ili 70 godina, oni imaju kratko godina. To kako? Dakle, najviše godina ima tek rođena beba koja dođe i dok se rodi, počinje joj otkucavati sekunde, minute, sahati, dani, mjeseci, godine i sve se udaljava više od datuma svog rođenja, a približava datumu svoje selitbe sa ovog svijeta. I uzvišeni s te strane nas upozorava, svi su ljudi na gubitku, zato što svakim danom odlaze sa ovog svijeta. Jedino, i to je ljepota din Islama, kad se izdvaja iz te cijeline jedna posebna grupa koja je od Allaha dobila milost, a to je uputa, na kojoj trebamo biti posebno uzvišnom Allahu zahvalni. Pa kaže, ille mine amenu, osim onih koji vjeruju. Ako želimo krenuti putem prema džennetu, na prvom mjestu je vjerovanje. I zato trebamo Allahu svakodnevno zahvaljivati. Hvala ti Allahu. I kad se probudimo ujutru, da kažemo Alhamdulillahi ledi ahjana ba'dama ematena o ilaihi nušur Hvala Allahu koji nas je oživio jer je spavanje mala smrt nakon što nas je umrtio a pred njim ćemo se pisati. Svaki dan kad zahvalimo Allahu ujutru Hvala ti Allahu što me oživi nakon što si me umrtio. Tebi ćemo se svi vratiti. Kako ćemo biti u dobu toga dana prisutni i svjesni u svojim postupcima? Vodit ćemo računa šta govorimo, šta radimo, s kim se družimo i na kakav način organizujemo svoj dan. Zato je iman taj koji nas u pozitivnom usmjerava, nakon njega na drugom mjestu vamilu salihat i koji čine dobra djela. Jer iman bez dobrih djela nema vrijednosti. Ostaje samo na razini onoga što je neprovjerljivo šta ko nosi od nas u prsima svojim, to samo dragi Allah zna i mi pojedinačno donekle, ali naše postupke šta nosimo u prsima trebamo potvrditi djelima i zato se muslimani okupljaju u džamijama i na trećem mjestu وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ i oni koji jedni drugima preporučuju istinu. A to su ovi načini. Da nakon što mi naučimo o svojoj vjeri, nakon što to u praksi primijenimo, da pozivamo i svoju rodbinu, svoju djecu, e, svoje ukućane, komšije, da preporučujemo jedni drugima istinu i naravno na četvrtom mjestu ili četvrta stepenica وَتَوَاسَوْ بِصَبْرِ i koji jedni drugima preporučuju strpljenje bez kojeg je nemoguće da se dođe do, do dženneta. Strpljenje i ustrajnost na pravome putu, to su upravo izazovi kojima smo svakodnevno mi izloženi. I na kraju ove današnje hutbe cijenjena braćo, želio bih vam prenijeti jedan vrlo interesantan primjer koji bih volio da zapamtite i da prenesete svojim ukućanima i vama dragim osobama, a koji nam govori na slikovit način, jer se tumači u prenesenom značenju šta u stvari predstavlja život čovjeka na Dunjavuku i šta će sa nama ići od svega onoga čemu mi posvećujemo toliko pažnje na ovom svijetu. Zato poslušajte i volio bi da to prenesete svojima. Živio je kralj sa četiri žene. Prvoj ženi je najviše posvećivo svakodnevno vremena. Sa njom je najviše provodio i njoj je posebnu pažnju posvećivao. Drugoj ženi je posvećivao isto tako puno pažnje, ali je znao da mu nije dovoljno vjerna. A puno je volio i nastojao da prema njoj bude posebno pažnje. Trećoj ženi, u trećoj ženi je imao veliku podršku i sa njom bi provodio posebno vrijeme kada bi bio u kakvim nedaćama, problemima ili dilemama. Četvrtoj ženi je posvećivao povremeno pažnju, ali nedovoljnu, iako je od njene pozicije ovisila sudbina njegovog kraljevstva. Razbolio se kralj i osjetio da mu se bliži kralj. I želi da iskuša i ispita koliko je imao podršku svojim ženama. Pita prvu, hoćeš li sa mnom u kabla? osjećam da ću seliti sa ovog svijeta, želiš li da budeš uz mene i da mi budeš od koristi? Kaže ona, nikakve koriste od mene nećeš imati, ne, ne želim s tobom. Pita drugu, kaže ona, ne, ne želim s tobom i dok ti odeš u kabor, ja odu drugom. Uh, vidio je da je baš potpuno izgubio. Pita treću, ćeš ti sa mnom u kabor, kaže ona, kabura li ćete otpratiti do kabura. Šta mogu jeste da budem s tobom do kabura. Kad dolazi četvrta i kaže mu, dragi moj, ja ću s tobom u Ali nije bila kako lijepa niti izgledna, jer nije ovdje vodio računa. I onda on kaže, teško meni da sam znao, tebi bih najviše vremena posvetio. simbolizuje, draga braća, svakog od nas pojedinačno. Prva žena to je naše tijelo. Svakodnevno ga hranimo, pojimo, čistimo, oblačimo, odmaramo, umaramo. Dakle, svakodnevno naša duša boravi unutar našeg tijela i mi svakodnevnu pažnju posvećujemo svom tijelu. Međutim, da li ćemo imati od tijela koristu kako? Ne Ono, nakon što duša napusti tijelo, gubi svoju funkciju, mi nakon i kad spustimo tijelo u kabur i počnemo bacati zemlju, učimo dio ajeta, iz nje smo vas stvorili, kada uzvišnji Allah, dakle od zemlje. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ i u nju vas vraćamo. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى i iz nje ćemo vas ponovo živjeti. Dakle, naše tijelo neće nam biti od koristi. Druga žena to je naš imetak. Čovjek kaže na Dunjaluku, E, ovo je moja kuća, ovo je moj auto, ovo je moja vikendica, ovo je moje, moje, mali, mali. Čovjek stalno priča moj imetak. A šta čovjek ima od imetka na Dunjaluku, osim ono što pojede, pa se razgradi u njemu ili prođe kroz njega, ono što obuče i podere i ono što kao sadaku udijeli. Jer se se alejhi ve sellem kada pita vam drži vaši metak ili metak vaših nasljednika, svi su kazali pa draži nam je naš metak. A u stvari tvoj metak koji će ići s tobom je ono što kao sadaku na Allahovom putu daš. Zato neka se raduju oni koji su u ovom džematu i naravno u svim drugim džematima bili učesnici pa makar sa minimalnim iznosom. Blago onome koje je na Allahovom putu dao kao sadaku, kao podršku, jer sadaka nema ograničenja. Sadaka može biti, mnogi u svojim glavama misle da je sadaka dati nešto sitno. Sadaka može biti i milion, može biti 5 miliona koji ima i kome Allah dao. Jer zekat je ograničen, tu fitr je ograničen, ali sadaka je neograničena. I nju koliko god insan da ima imetka može da dijeli na Allahovom putu kao što je to Ebu Bekr činio prvi dom kabura. Porodica je ta koja se pobrine oko dženaze i ponijeće naše tijelo, okupati ga u u čiste bijeće čepine i ponijeti nas do kabura. Zato jedan Ali rekao, kaže, vidio sam mnoge prijatelje da se druže, ali ne vidjeti ni jednog prijatelja da je legao u kabur sa svojim prijateljem. Niti je jedan sin legao sa svojim babom, niti babo sa svojim sinom ili čekom, ili majkom. Dakle, bez obzira koliko voljeli jedni druge, svako će pojedinačno nastaniti svoj kabur. I ono što dolazi na četvrto mjesto, to su naša djela. E sad, koliko su dobra ili ne, ovisit će od naše ponašanja. Sad je ovaj sam javno rekao, kada sam shvatio da će mi najveći prijatelj biti moje djelo, onda sam to prijatelju posvetio najviše, najviše vremena. Zato ta četvrta žena, slučaju ovog kralja nije bila baš izgledna, jer joj nije posvetio dovoljno pažnje. A mi, cijenjena braćo, iskoristimo vrijeme koje nam je Allah dao, da namaze redovno obavljamo. Es salatu imadu din. Namaz je stup vjeri. Femen aqamaha faqad aqama din. Onaj ko klanja namaz taj čuva i drži svoju vjeru uspravnu. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ A onaj ko napusti namaz, taj ruši svoju vjeru. Zato će i prvo evvelu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati Prvo što ćemo odgovarati pred Allahom na sudnjem danu je namaz. Ako on bude ispravan, bit će ispravan i ostala vjera. Zato čuvajmo svoj namaz. Odgajajmo svoju djecu da vole Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da uče Kur'an, i ono što nas raduje jeste da u ovom džematu, hvala Allahu, imate e, velike aktivnosti, da imate vrijednog imama, da imate e, vrijednog predsjednika, da imate mladu i vrijednu ekipu, da se samo nastavi da odgajamo našu djecu, da vole namaz, da vole Kur'an, da vole poslanika sa da vole drugima hajim, jer nećemo biti pravi vjernici dok ne budemo volili jedni drugima ono što volimo i sami sebi. Nećete ući u džennet, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hatta tu'minu, dok ne budete vjerovali. tu'minu, hatta tehabu, a nećete biti pravi vjernici dok se ne budete međusobno voljeni. I zato ću za kraj spomenuti samo još jedan hadis, iako je ljubav prema vama ta koja me potiče i želja da vam prenesem što više, a naravno jedna hutba je prekratka da bi se sve to prenijelo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je došao kao bešir wa nadhir, onaj koji donosi radosnu vijest i koji opominje. Kullu nasi yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kaže svi će ljudi Qile, وَمَنْ يَهْبَا يَا رَسُولَ اللَّهِ Pa su pitali ashabi, ko je taj Allahov poslaniče ko odbija da uđe u džennet? Subhanallah, na ovom svijetu ne možemo minutu trpiti vatru. A kamoli ne da Allah biti vječno u vatri, da nas Allah zaštiti i sačuva od džennemske vatre i da nas svojom milošću vede u džennet. Amen. I kaže poslanik alaihi salatu wasalam Men ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Onaj ko mi se bude pokoravao, ko bude moj put slijedio, kome ja budem uzor, on će ući u džene. A onaj ko mi bude neposlušan, kome budu uzor futbaleri, kevači, glumci i ostali koji su na stranputici, on će biti sa u društvu. Ko bude u društvu vjernika, koji uče Kur'an, obavljaju namaz, slušaju svoje roditelje, poštuju svoju rodbinu, cijene komšije i čine dobra djela, on će sa njima biti u džennetu, inša Allah. Zato, draga braćo, svjesni smo da je ovo naše vrijeme, naša prilika, naša šansa, sloboda koju nam je Allah dao, iskoristimo je za hajir, za dobra djela. Uključujemo se stalno kada god čujemo da negdje ima hajir. Nastavimo da budemo dio njega, jer ne znamo da li ćemo doživjeti sljedeću priliku. Iskoristimo vrijeme koje nam je Allah dao jer je ono ograničeno na ovom svijetu, da iskreno vjerujemo, dobra djela činimo, jedni drugima preporučujemo istinu i jedni drugima preporučujemo strpljenje. Molim Allah da nas se uputi na pravi put, Amin. da nam ukaže milost svoju, da ovakvi e, bubare kao što vi sada imate bude još i šala udala da nižete uspjehe, mada je ovaj jedinstven i neponovni 20 godina od formiranja ovog žemata.